بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Yollarımız Resul Ekrem Kıblımızdır Mekke herem Beyətərdik cihad üçün Rəbbimiz qıl sabit qədəm Türkistan İslam Partisi İslam Avazı Radyo Ağılçı bölümünden ağılçımızla başlayımız. Rəbbimiz qıl sabit qədəm İmanımız Resul Ekrem Rəbbimizdir Mekke herem Beyətərdik cihad üçün Rəbbimiz qıl sabit qədəm İmanımız Resul Ekrem Rəbbimizdir Mekke herem bayat berdik jihod uchun rabbimiz qo'l sobit qadam ulug' rabbim sango hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan abdilik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim Görəlişik أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid abdurashid va Mücahit Osman yetekçiliği de elib boramiz. Bugun Hicriye 1934 yılı Rajab oyining 6-kunidan 13-kunigacha bo'lgan haftalik huzuru olağı sonumuz. Sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tuvandikicha. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى anglitishimizning sirat qismida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi dushman qo'shini muzdalifa bilan mino teg'i orliqidagi vodi muhassar degan joyga kelganda abraha o'ltirgan cho'mpil yetib oldi ular uni qo'parsa kabi tarafga bir qadam olmaydi janub shimol va yoki sharq tarafga qarasa o'rnidan dash turib yuguraydi yana kabi tarafga qarasa darhol yetib oladi abraha taraf pillar bilan hapilishib turayotgan paytda alloh ularning ustiga Anlatışımızdan dəvət qismida sabiq əmirimiz Şəhid Həsən Məqsum rahimehullahның kafirlərə qarşı cihad qilish toğrisida qılğan dəvətinin davamını huzurunuzğa sunumuz. mujohidlarni jihod qilishsiz musulmonlarni qurolli harakat qilishsizmi alloh taolo bu narsani maqsadni vujudga chiqara oladi lekin bu siz bizning iymonimizni ixlosimizni va muxlis musulmon yoki muxlis emasligimizni belgilash uchun alloh taolo imtihon dunyosi bo'lganligi uchun bizni qurolli harakat qilishga buyurdi ham ijozat berdi islomiy she'r qismimizda mujohid birodarimiz abdurashidning shahid bo'lsin nomli nashidisini huzuringlarga sunamiz ummatga qoldi qissosin mening shahidlardan u omonatsinga kofirlik chepim uygilariga qayg'u g'am yo'qdur ketgancha ummatga hijrat xotirlari va sarguzashtlar qismida mujohid birodarimiz abdurahimning Kufr boshlang'ich maktabidan hijrat yurtug'ichi bo'lgan hayotiy ko'rinishining davomini huzurlarga sunamiz. Davomi yana inshaalloh kelar qitimliq anglitishimizda huzurlarda bo'ladi. Alloh sinoqlardan o'tib, ah turmu qamrati. Turmu qamratda shu jarayonda chetal kishi qilgan ba'zi ishlarni oshkorlanib qoldi bunga qoldi. Amchi kitobimda qo'yaydi, tudim, lekin Alloh fazli bilan shunda kun kun yaxshi ko'rdim. shu yerda oldimdan keyin yondim suratga tortib barmog'ingizni qo'yapman tixim ankit qilyapti bu o'ydim bundagi chikitish endi imkoniyat yo'q endi mushayat qilish kerak xizmatni deb ba'zi ishlarga otlandik jihat mushayat boshlaymiz tahlillar sayfimizda mujohid birodarimiz foruq tursunning yaqinqi o'n necha yil ichidagi dunyo va rayon vaziyati to'g'risida ilib borgan tahlilining ma'lum bir qismini huzuringlarga sunamiz biz birodarlarimizga dunyo va ra'yi vaziyatini e, so'zlab beramiz deydi albatta o'n birinchi sentabr voqeasini yo'ritib bermay turib e, boshqa masalalar o'tib ketish tez bizlarni shu o'n birinchi sentabr voqeasidan birinchi dunyoga nazar soladigan bo'lsak amaliyotda afg'oniston bo'lsa amerikaga qurgan to'zaq edi e, mujohidlar amerikani afg'oniston ziminda tizginlab turib mana hozir o'zinglar ko'ryapsizlar jihodiy harakatni butun dunyoga chechibyapti mana hozir bugungi kunga qarayotgan amerika va afg'onistondan tez surat chekinayotida mana buni ko'rgan oldi oxirida xalqaro va rayon xabarlari القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمتنا إسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشرا aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar alayhissalotu vassalamning tarixida bo'lsin bir qator ishlardan keyin Navfal, ya'ni ibn abdumanof jamiyati bani abdushamis ibn abdumanof jamiyati bilan birlikda bani hoshim jamiyatiga qarshi ittifoq tuzishdi xo'za qabilasi bani nachar qabilasining abdul mutallibga yordam berganligini anglab abdul mutallib sizlarning pushtingizdan bo'lsa uning bo'lsa abdumanof bizning pushtimiz uningga yordam berishga biz texmi ahliq deyishib Qurayish kengash yurtiga kelib, Bani Hashim jamoati bilan Bani Abdushamiz va Bani Nafal jamoatlariga qarshi ittifoq tuzishdi. Mana bu ittifoq keyin tilg'i ilinganidek Makka ishxoliyatining sababi bo'lib qolgan edi. Abdul Muttolibga Baytullohga munosabatlik mundaq ikki cho'ng ish udil kelib qoldi. Biri Zamzam quduqining qizilishi, yana biri Pil voqeasining yuz berishi. zamzam quduqning qazilish jarayoni mundoq bo'ldi abdul mutallib bir kuni tushida zamzam quduqining o'rni ko'rsatilib va uni qazishga amr qilinib tush ko'rdi shuning bilan abdul mutallib darhol otlanib quduqni qazishga kirishdi quduqni qazgandan keyin quduqning o'rnidan jurhumlar makkadan chiqib ketishga majburlanganda quduqqa tashlab ko'mayotgan qilich savut va ikki dona oltin kiyikni tepib oldi abdul mutallib iliqi narsani kovlab ilib kiyikni eritib kabiga darvoza so'qtirdi qilichni iliqi darvozaga giralashmi shaklda qiyo qilib qiyib qo'ydi va zamzam qudug'i bilan ojilarning suv masalasini hal qildi zamzam quduqi rasmiy suv bilan ta'minlashga boshlaganda qurayishlar uningga quduqni tang boshqaraylik дейді. Абдул Маталлиб, бұл маңы хас іш, мен ұнда қыланмаймын, деп тұрып алды. Құрайшыларымы өз пікірде чың тұрып, ақыры оны Бани Саат қабілесідікі бір кахинның тәшіға тауалышып, еліп шықты. Олар тегі қайтмай тұрып, Алла оларға жол üstidila бір mo'jiz көрсетіп, Абдул mutallibning Замзамды yolg'iz boshqurishga haqli qishganligini ispatladi. Mush chaqda Abdulmutallib Allah menga 10 o'g'il farzand ato qilib, ular menga orqa terak yo'lanchik bo'lgudek bo'lsa, ularning birini Kabaning oldida qurbonlik qilaman deb nazr qildi. Pil vaqasi. Uning jarayoni shuki, Habashiston podshohi Najoshining Yamanda turishlik valisi Abraha Tussabba arablarning Мәккеге хәҗгә берип атканлыгын күреп, Санага чоң bir черкәү салдырды ва Arab хаҗиларны мушы черкәүне тавып кылышка yüzlendirmekçi boldu. Bunu Arablarning Kanona qabilasidan bir kishi anglab, kechilib berib cherkovga kirib, cho'ng tarat qilib, peshapni cherkovning mikroblariga suvab qo'yib, pechib ketdi. Abraha buni anglab qattiq darg'azab bo'ldi va zo'r qo'shin ya'ni 60 ming kishilik qo'shin bilan Kabani yiqib tashlashga otlandi. Abraha qo'shinidagi 9 yoki 13 jang pilidan eng cho'ngidan biriga o'zi mindi va tez surat bilan yo'l yurib, oxiri Makkaning sirtidagi Mug'ammas degan joyga kelib tushdi. Bu yerda qo'shinni qaytarib kisilib, pil qo'shinini harbiy holatga o'tkazib, oldin qisabga tizdi va Makkaga bostirib kirishga tayyorlandi. Dushman qo'shini Muzdalifa bilan Mina teg'i orliqidagi Vodi Muhassar degan joyga kelganda Abraha o'ltirgan cho'mpil yetib oldi. Ular uni qo'parsa, kabi tarafga bir qadam olmaydi. Janub shimol va yoki sharq tarafga qarasa, o'rnidan dash turib yuguraydi. Yana kabi tarafga qarasa, darhol yetib oladi. әбрәһә тарап пиллар белән һәпилешеп торываткан пайтда Аллоҳ уларнинг устига топ-топ кушларны әвәтте. Қушлар уларга сапал ташларны ташлаб, уларни чайны битлеген саманда кылып әтте. Бу қушлар худди qarlag'och ва sunduklarga ўхшайди. Ҳар бир қуш tumshqida bir tal икки putida bir taldan ikki tal purchaq cho'nliqida sopol toshlarni ko'tarib келиб, уларнинг boshlariga tashlashga boshladi tosh tekkanli kishining butun a'zolari lahsha lahsha ajrab tushib olak bo'ladi ularning hammasi biroqla tugashgan bo'lmasdan balki ular qattiq patparaqchilikda kechib yurib har qaysi yo'l eg'izlari va suv bo'ylarida to'p tishlashgan deyiladi ammo abrahaga alloh bir xil kasal silib mushu kasal bilan uning uyiga barmoqlari ajrab tushishga boshlagan u og'i yetib borganda hamma a'zolaridan ayrilib amdili tuxumning ichidan chiqqan chujiga o'xshash bo'lib qolgan edi oxiri u ko'kriki yerilib yurak sangilab qilib o'ldi bu chog'da quraysh xalqi dushman qo'shinining oyoq osti qilishidan qo'rqib tog' cho'qillari va jilg'i jirolarga mukinib ilishgan edi ular Әбраһә қошуының күтілмеген талапетке yoluqqanligini uqqandan keyin ondan Makkaga qaytib kirishdi. Bu vaqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilishdan 50 yoki 55 kun ilgari Muharram oyida yuz bergan bo'lib, milodiya 571-yili 2-oyning oxirlari va 3-oyning boshlariga to'g'ri keladi. Bu vaqani Allah taoloning o'z payg'ambari va muqaddas baytining kelgusi istiqboli uchun oldin ishlagan tayyorlik xizmati deyishga bo'ladi chunki biz baytul muqaddasning tarixiga nazar soladigan bo'lsak uning aholisi o'z zamonasidagi iymon ahli turuqliq allohning dushmanlari bo'lgan mushriklarning oyoq osti qilishiga uchradi masalan میلادیدن burunqi 587-yili Buxti nasrning va milodiy 70-yili Rumliqlarning qirg'in qilishiga بوقتیم Lekin bu qitim نصرالار sharifni olsak, nasoralar, ya'ni xristianlar اشغالیت o'zining سونش qo'lini قادر qodir می‌دی. Albuki کعبه aholisi bu chaqda پتن butunlay mushrik edi. mazkur voqeaning xabari shu davrdagi taraqqiy topgan allarga tezdan taraldi alayli habashlar rumatlar bilan intayin quyuq munosabatda edi eronliklar bo'lsa rum va uning ittifoqdoshlarining ahvolini kuzatib rasadxonadan chiqmaydi shunga bu voqea yuz berib uzoq o'tmayla eronliklar yamanni besib oldi chunki ayni chog'dagi darajadan tashqari bu ikki cho'ng davlat dunyoning xo'jayinlik o'rnini talashyotdi bu voqea yana dunyoning diqqatini o'ziga tortdi va baytullohning ulug'lashga arziydigan muqaddas bayt ekanligini jakarladi undaqda uning aholisidan bir kishi payg'ambarlik vazifasini ustiga ilib men payg'ambar deb kelsa bu shaksizki ashu voqea taqazo qilgan ishning o'z ayni ekanligini va alloh taoloning insoniyatning qo'lidan kelmaydigan usul bilan iymon ahli ustidan mushriklarga yordam berishidagi sirliq tepishmoqning yeshilganligi bo'ladi albatta alloh abdul mutallibga o'n o'g'il farzand ato qildi ular oris zubayr abu Talib, Abdullah, hamza abu lahab g'aydoq miqvam seyfor va obbos qatorliqlar yana bir so'zda o'n bir edi deyilib qasam ismli birsi qo'shib qo'yiladi uchinchi bir so'zda o'n o'g'il edi deyilib abdul kaba va hajal deb ikkisi zikr qilindi aytishlarga qaraganda abdul kaba miqvam shu ekan hajal degani g'aydoq ekan ammo uning qasam deb o'g'li yo'q ekan qizlari ummi hakim u bayzo deb ataladi barra otika safiya arvo va umaymalardir aziz radio anglovchi qarindoshlar tovanda o'zinglarga sunmoqchi bo'lganimiz shahidning da'vati allazina ukhriju min diyarihim bighayri haqq illa yaqulu rabbunalloh mana bu musulmonlar o'z diyorlaridan o'rinsiz chiqirib tashlandi bu zulm uchirg'ich kishilar shunday kishilardirki bular o'z diyorlaridan o'z yurtlaridan o'z davlatlaridan o'rinsiz haqsiz holatda sirtqa qo'g'lab chiqarildi bularning faqat gunohi robbimiz Alloh bizni yaratguchi alloh allohning qonunini e'tirof qilamiz allohning qonuni bo'yicha yashaymiz allohning qonunini tiklaymiz biz musulmon qur'oni karim hadis rasululloh ostida yashashimiz kerak tajovuzchilarning ostida yashash to'g'ri emas tajovuzchilarning qonuniga bo'ysunish xato deganlik uchun mana mush sababdan bular yurtlardan qo'g'lab chiqarildi Әмілетті бұла болса, өзінің мұсылманлары, қырындашлары вә ұлаға дүния вә ақыретнің бәқт keladigan іліп bularning hech qanday ешқандақ qo'g'lab қоғлап hech qanday bir dalil isbot yo'q edi alloh qur'oni karimda beg'ayri haq o'rinsiz hech qanday pokisiz o'z yurtlaridan faqat islomda mangamiz islomda chin turimiz xalqimiz islom bo'yicha mangsin deganlik uchun yurtlaridan qo'g'lab chiqarildi shuning uchun bularga qurolliq tayyorlik qilib jihod qilish ijozati berildi deb qur'oni karimda alloh taolo bizga uchiq bayon qildi ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز Allah Teala yeni bu ayet-i kerimini devamlaştırıp, eğer Allah Teala insanlarını, yani insanların bazısını bazısı bilen difa kılıp tutmaydıgan bolsa, Müslümanlarga, peygamberlerge, hakik İslamga ergeç küçülerge, jihad qilish, qurolliq harakat qilish huquqini berib, fuqarolar ustidan qurolliq harakat qilib turmaydigan bo'lsa, Alloh taolaning nomi ko'p zikr qilinadigan rahiblarning ibodatxonalari, Allohni yod etadigan yahudlarning ibodatxonalari, nasoralarning xristianlarning chirkovlari va musulmonlarning namoz o'qib, ibodat qilib Allohni yod etib, Allohga zikr tasbih etadigan, Qur'on tilovat qiladigan, ibodat qiladigan bu o'rinlarning hammasi vayron bo'lib chiqilib ketgan bo'ladi. alloh taolo mana bu qurolliq kurash qilish mana bu jihod qilish ijozatini berganlik uchun musulmonlar mujohidlar mana bu allohning dini allohningki ibodati va alloh taoloning nomi zikr qilinadigan bundoq o'rinlarning saqlanib qolishiga qurolliq harakat qilganlik uchun bu saqlanib qoladi dedi agar qurolliq harakat bo'lmasa jihod bo'lmasa allohni yod etadigan o'rinlarni hammasi vayronlikka uchraydi shuning uchun alloh taolo bu jihod ibodatini o'ttirib qo'ygan Allah Teala öz diniği yardım berguchi kishi uchun albatta chuqum shak shubisiz yardım verdi. Ve la yansurannallohu men yansuruh. Yani Allah'ın diniğe ve Allah'ın dininin üstün buluşuğa, Allah'ın kanununun üstün buluşuğa ve Allah Teala'nın mukaddes kitabının üstün buluşuğa, yarışarda Kur'an hakimiyetinin tiklenişiga yardım bergan melini, jinini, iqtisodlarini, farzandlarini, har turli moddiy ma'naviy kuchlarni yordam bergan har qanday insonga Alloh shak shubhasiz yordam beradi dedi. Alloh bizga yordam bergisi. Amin. Amin. innalloha laqaviyyun aziz shak subisiz alloh taolo intayin kuchliqdir va intayin g'alabini egisidir alloh taolodan kuchliq va alloh taolodan g'alabiga ega va alloh taolodan ortiq kuch quvvatga ega hech qanday shaxs hech qanday narsa mavjud emas alloh taolo hammadan kuchli bo'lganligi uchun alloh taolo o'z diniga yordam beruvchilarga o'zi yordam berdi mujohidlarni jihod qilishsiz musulmonlarni qurolliq harakat qilishsizmi alloh taolo bu narsani maqsadni vujudga chiqara oladi lekin bu siz bizning iymonimizni ixlosimizni va muxlis musulmon yoki muxlis emasligimizni belgilash uchun alloh taolo imtihon dunyosi bo'lganligi uchun bizni qurolliq harakat qilishga buyurdi ham ijozat berdi mana bu qirq birinchi oyatida bu oyatning oxirisida alloh taolo mana bu qurolliq harakat qilguchi va jihod qilguchi va kofirlar ustidan harakat qilayotgan musulmonlarning harakatning maqsadi va bu harakatning g'oyasini alloh taolo uchiq oshkora e, bayon qilib tuvanda tuvandagidek yo'l yo'riq beradi الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور mana bu alloh taoloning yordamiga uchrashadigan alloh taoloning yordamiga loyiq bo'ladigan alloh taoloning yordamiga sazovar bo'ladigan insonlar shundoq insonlarki agar biz ularni ziminda hokimiyatga ega qilsak ziminda ularni puti mustahkam dastlab turadigan ular kishilar ustidan hukm yurgizadigan bundoq bir hokimiyatni ularning qo'liga bersak ular birinchi qilib o'zi va butun musulmonlarni namoz o'qishga buyuriydi va namoz o'qishga shar sharoit yaratib berdi va namozda zavrus o'qiydi zakotlarni beradi davomliq yaxshi ishlarga buyuriydi davomliq yomon ish harakatlardan to'sidi ha yomon ish harakatlardan to'sidi mana mushunda ishni qiladigan bo'lganlik uchun biz bularga ziminda o'rin va ziminda Asaslık asasliq hakimiyet dastlabdagidek hokimiyat Allah teala alloh kıldı. Şu her kandak İslam hakimiyeti ki, her kandak İslam devleti ki, namaz ibodati zakat ibodati barliq insonlarni yaxshilikqa buyuruş, yaman itikat, yaman ish harakat rezil ahlakla, rezil qilmishlar adolatsizlik zulm bulardan to'sadigan bu yüzden vezipse icra kılmaydı bu hakimiyet yemirilib taşındı. alloh taolo mana biz musulmon mujohidlarga ziminda haqiqiy ularni igidachilik qilaoladigan hokimiyatga ega qilsak ular tuvandikidek yaxshi ishlarni bijirdi dedi bu ishlarni bijirmagan har qandoq mana islom hokimiyati degan hokimiyatlar bu yemirilib tashlandi bu alloh taoloni g'azabiga uchrashidi mana bu ziminda haqiqiy hokimiyat tiklagan ega o'g'ichilarninki sifatlari alloh bizni bu jihadimiz orqali sharq turkiston zimindan xitoy tajovuzchilarini chiqarib mana yuqorida alloh taolo bayon qilgan ibodatlarni ijro qila haqiqiy erkinlik haqiqiy mustaqillik va haqiqiy qur'oni karim nuri ostida qur'oni karim adolati ostida yashaydigan bir hokimiyatni barpo qilishga bizni sababchi qilg'usi amin amin alloh taolo yana bu oyat karimning oxirisida uchinchi mavzuda muhammad alayhissalom va muhammad islomni atrofida uyushgan shundoqla muhammad alayhissalom va muhammad islomni sahobalari o'ttirib qo'ygan islom g'oyasi va islom maqsadi va islomning buyuk hokimiyati atrofiga va uni qurish uchun harakat qilgan insonlarga tasalli berish uchun tuvandagi oyat karimini alloh taolo nozil qildi va yukazzibuka faqat kazzabat qablahum qavmu nuh va adu va samud va qavmu ibrohim وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير Mana bu ayet-i kerimede Allah Teala ey Muhammed Aleyhisselam ey Muhammed Aleyhisselam'ın etrafına uyuşkan Müslümanlar sizlarni kafirlar yalg'onga chiqarib sizlarni inkor qilsa sizlar o'ttirib qo'ygan g'oya maqsad sizlar o'ttirib qo'ygan oliy programma oliy ideologiya ya'ni islom aqidasi bunga qarshi chiqib sizlarni inkor qilsa sizlar bundan ajablanmanglar ilgirki payg'ambarlarning qavmlari inkor qilgan inkor qilib jazosini yegan bularmi jazosini yeydi demoqchi alloh taolo bu oyat karimida ha sizlar bunga nisbatan hayron qolmanglar faqat kazzabat qamlahum qavmi nuhi va ad va samud bulardan ilgari ha bulardan ilgari nuh alayhissalatu vassalamning qavmimi nuh alayhissalatu vassalamni yolg'onga chiqargan nuh alayhissalatu vassalamni masxar qilgan Nuh alayhisolatu vassalomning "Ey qavmim, mening so'zimni anglanglar, Allohga itoat qilinglar va Allohning tavhidiga, islomga kelinglar va men buyurgan ta'limotga bo'ysuninglar" desa anglamagan. Hatto quloqlarini sura Nuhda qarindoshlarimiz tafsilotini o'qish uchun sura noh ya Nuh surasiga murojaat qilsa bo'ladi. Hatto quloqlari qo'llarini silinib tashviqotlarni anglamaydi. Hatto qo'pib ketishga buriydi so'rinlardan. 950 yil ha o'zining hayotini o'z qavmini islom aqidasiga tavhidga boshlash uchun jafo chekkan alloh rahmat qilsin amin mana mushu tirishchanliklarning natijasida bir rivoyatda o'n uch bir rivoyatda yetmish necha inson o'z qavmidan nuh alayhisalotu vassalomga ergashgan va ittibo qilgan oxirida to'qqiz yuz ellik yilda bo'lmagandan keyin har qanday narsani chekiva sabr qilishni chekiva axirda alloh taolo sen kim yasig'in kim yasab sana iymon keltirganlardan har bir jonliqlardan akak chish qilib bir juftini ilib kimiga chiq bularni to'pon bilan g'arq qilin yo'qitib tashlayman degan buyruq kelgandan keyin nu alayhisalotu vassalom shu buyruqqa asosan ish bujigan va shu buyruqqa asosan nu alayhisalotu vassalom musulmonlarni kemiga ilib har bir jonliqlarning naslini qoldirish uchun kelgusida butun dunyoni suv bosgan faqat nu alayhisalotu vassalomning kemisiga chiqquchilar bu nijotlikda qolib qolgan Mana bu nijoatlikda kamida ketib qolganda Nuh alayhisolatu vasallam o'zining bolasini "Ey bolam, suvda g'arq bo'lib mollashib ketib qolganda biz bilan birga kemaga chiqib olgan" deganda, "Yo'q, men kemaga chiqib olmayman, men cho'ng egiz tog'va shu tog' cho'qisiga chiqib olaman" deb Nuh alayhisolatu vasallamning chaqiriq ovoz qo'shmagan. Garchi Nuh alayhisolatu vasallamning bolasi bo'lsinmi, Nuh alayhisolatu vasallamning bir payg'ambarning farzandi bo'lsinmi, Alloh taolo oxirisida koyib innahu amalun g'ayri solih bu sening ahlingdan emas bu balang yaxshi ishlarning jumlasidan ya'ni yaxshi farzandlarni jumlasidan emas bu sening jumlangdan emas sen garchi nasab jihatda sening pushtingdan bo'lgan bu farzand bo'lsinmi bu sen tanlagan yo'l sen mangan yo'l sen tanlagan islom dinining yo'li va sen tanlagan xudoga bo'ysunish yo'lning jumlasidan emas sen buning haqida iltimos sunmi manga deb alloh taolo maxsus e, to'g'risida e, qilgan iltimosiga nisbatan alloh taolo raddiy bergan mana bu yerda ona bolalik munosabatinimi diniy munosabatning bosib tushadiganligi islomdagi munosabat aloqa iymon taqvo islomning ustiga qurildiganligi nasab rang qavm millat jug'rofiya chegarasizligi pasport bu qatorliq narsalarning ustiga qurilmaydiganligini bu oyat karimada bayon qilgan alloh taolo muhammad alayhissalomga buni tasalli berish uchun seni bular yolg'onchilik qilib qolsa inkor qilsa sen bunidan ajablanib ketma bundan ilgari nuh alayhisalotu vassalomni yolg'onga chiqargan nuh alayhisalotu vassalomni qanday qilgan yolg'onga chiqargan hut alayhisalotu vassalomni qavmi ot bu hut alayhisalotu vassalomni yolg'onga chiqarib hut alayhisalotu vassalomni so'zlariga unamagan samud samud qavmi solih alayhisalotu vassalomdan iborat payg'ambarni so'zlarini inkor qilib iniga agashmagan ibrohim alayhissalomni qavmi ibrohim alayhisalotu vassalomni so'ziga inkor qilib qarshi chiqqan lut alayhisalotu vassalomni qavmi lut alayhisalotu vassalomni so'zini qabul qilmagan Ha, hatta o'ylarga miyman kelsa, betchivazlik qilish uchun nurg'un eski faoliyatlarni, niyatlarni buzib, faoliyatlarni qilgan. Bu payg'ambarlarning qissalari tafsiliy boshqa suralarda bayon qilingan. Biz barliq qarindoshlarimizni shu suralardan murojaat qilib, tushunib olishni murojaat qilamiz. Chunki vaqtimiz qiz, bu o'rinda hamma tafsiliy qissalarni so'zlab bo'lish imkoniyatimiz yo'q. Va ashabi Madiyan, shoib alayhisolatu vassalomni qavmimi shoib alayhisalotu vassalomning o'ttirib qo'ygan ta'limotlarga qarshi chiqqan va inkor qilgan va kuzziba musa eng oxiriga kelib muso alayhisalotu vassalomni yolg'onchi chiqirilgan muso alayhissalomni o'z qavmi tarafidan yolg'onchilik chiqirilgan hatto juturdan qo'g'lab chiqirilgan muso alayhisalotu vassalam ey muhammad alayhisalotu vassalam mana mush payg'ambarlarni seni inkor qilgan bu musibat azar kulpatlarga duch qilgan ularni sabr qilgan axirda alloh taolo bularni inkor qilguvchi qavmlarni hiloq qilgan va bularga kuchlarni alloh taolo nijotlikqa erishtirgan mana juqurqi bu kofirlarni ya'ni o'z payg'ambarlarga qarshi chiqqan o'z payg'ambarlarining ta'limotini qabul qilmagan o'z payg'ambarlarining ta'limotini qabul qilishdan sirt o'z payg'ambarlarga azor bergan hatto ba'zilari o'ltirgan payg'ambarlarni zikr qilinmagan bo'lsinmi masalan yahudlar mana mushunga o'xshagan insonlarni men bularni jazolashni kechiktirdim deydi alloh taolo ya'ni bularni jazolashni kechiktirib turib andan shunda tutdimki bularni hech qanday bir qimirlayolmaydigan hech bir payg'ambarning qavmi ya'ni payg'ambarga qarshi chiqqan qavm qimirlayolmaydigan holatda bularni qattiq azob bilan tutdim qarab boq mening ularga azob bilan inkor qilishim mening ularni jazolash bilan mukofot jazolash bilan ularga mukofot qaytirishim va ularni jazolash bilan va ularni mustahkam tutish bilan va ularni hiloq qilish bilan har turli jazolar bilan hiloq qilishim qanday bo'ldi sen buning aql yurgizib boqqin Sen şunu bunu eceplenme. Ecep beni sahir dedi. Mecnun dedi. Bunun kanını seni şıkkaptı. Ha bunu bütün dünya kafirleri karşı tür adam tükeş kitoktan insan. Bana bula ve garratun mu ya. Bulanı özlerini o dine aldap git parvatıdı. Bana bunu biz dinçi dep moşundan menip ahırda yüzünü yok tutup tügeydi. Bu geplerin hemmesiga. Sen mı g'ini Muhammed islom ilgirki payg'ambarlarning qavmlari shunday qilgan ve ular yetarlik o'zining jazosini tatigan va jazosini tatgan Mesela Nuh Aleyhisselatü Vesselam kavmini Allah tufan balası ile yukattı. Bu hemimizge meşhur Kur'an'da uçuk bayan kılıngan. Tufan balası ile. Bütün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan ilgirki peygamberlerinin, tamam peygamberlerinin kavimlerinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bütün inkar kılgan kavimlerini ve Muhammed Aleyhisselam'ın qavmlarini inkar qilganlarni alloh Teala maxsus hilak qilib keldi Nuh Aleyhisselam qavmini bo'lsa tufan bilan hilak qildi 13 yak 70 bir Allah'ı boysunğan insanlarını bir azgını guruhunu tutkuzup kılış üçün yarışardık. Tamam nesini garip kılıp etti Cenab-ı Allah Teala. Hazır mı? Allah Teala kadir. Şunun için biz bu birer milyar adamı karşı tuğululamdı. Ha bu iş işte 105 altı mı adam demiş kılalaysa. Biz bunda gepişenmeyiz. Ve kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her kaçan nurg'unlagan oz guruh ko'pligan guruhlarning sanjati uzun ustun turadigan guruhlar ustidan allohning izni bilan g'alaba qilgan deydi alloh taolo qur'onda shuning uchun biz yuqorqi tarixlarni bu payg'ambarlarning tarixidan eslaganimizda Allah Teala mana bu nuh alayhissalomning fakat faqat o'n ki yoki yetmishnichi bir musulmonni qo'g'dab qilish kemiga chiqqan şunu tufaylidan Allah yer sharidagi kofirlarni hammasini to'pon bilan hiloq qildi hozirmi hiloq qilish va hozirmi yo'qitish va hozirmi hiloq qilishga alloh taolo o'zi nima qodir qodir alloh shu jumladan bizni o'zimizda besib qolgan xitoy tajovuzchilarini alloh taolo hiloq qilib amin amin aziz qarindoshlar tuanda bir mujohid qarindoshimizning vasiyatiga quloq soling Koymaktu hiç bölde seni Bağlarla vada şehit Bunun kesin Kaldırdın türlük nesezim ular ni sözleydi Koymaktu hiç bölde seni Bağlarla vada şehit Bunun Kaldırdım türlük nersesi Mında ularni sözeydi Akide bilen birleşken dostlar Türkistan işçiler Kaldırdım orun seplerdin Bir boş sahibi bulun Müşkünlüğümüz Akide bilen birleşken dostlar Türkistan kılıçtan iştiren Kaldırdı o'rin saplardin bir bo'sh sohibi bo'ling mushkulni sapdoshlar nima qoldi desanglar bir qo'rol qoldi yangrasin takbir etilsin qo'rol emastur uning inisi sapdoshlar nima qoldi desanglar bir qo'rol qoldi qildingmi yamrasin takbir etilsin qurol emasdur uning egisi ummatga qoldi qissosi mening shahidlardan u omonat sizga kofirlik chepim uylariga qayg'u g'am yo'qdur ketgancha ummatga qoldi oldi qissasi mening shahidlardan u omonat sizga kofirni chepim o'giliriga qayg'u g'am yo'qdur ketgan shahid ey tog'ut kofir qoldirdim la'nat olloh xolisa taxtinglar bo'lsin yer bilan yeksan kanuni Kur'an. alemlerinde Ey tağut kafir kaldırdım lanet Allah'a risalet Tahtanlar olsun yebeden yeksan kanuni Kur'an manenden Müslümler der üstüde azap var ve fethiler bulvar Şundak yoldur üzülmeydi an kervanlar gider Müslümler der üstüde azap var ve fethiler Şudah yoldur üzülmeydi ankar valla gidersin Şudah yoldur üzülmeydi ankar valla gidersin Şudah yoldur üzülmeydi ankar valla gidersin aziz qarindoshlar deqtinglar birodarimiz Abdurahimning kechirmishida bo'lsin nurg'un yarasi o'qish jarayonini ko'rdik o'qitish tartiblini ko'rdik kechisi oladigan bexatalikni o'rgandik shu jarayonda urumchiga o'qig olish ketdim urumchida o'qish jarayonida bir birodarimiz ichkirda baloq o'qiyotgan shu ichkirga taklif qildi baloq o'qitishmasinlar qari qildigan bola bo'lyapti shu bola o'qisa deb deb ichkariga kirib ketdim shu ichkir kirganda bir birodar qishimiz kirdi u birodar shu bizga bir badoqchi yordamlashmoqchi ekan shu birodarlar birga tudim birga turish jarayonida u shu hukumat izlatib chiqib ketgan birodar ekan islom nat yaxshi tushungan ekan bu bo'libmi hijrat jihatni nat yaxshi tushungan ekan deydigan gapi islomni tushundik islom shundaq erkin hur o'z oldi qonuni va o'z oldi davlati va o'z oldi adab axloqi bir millat bu kommunistga qul bo'lish hech bir loyiq emas bizga shuning uchun kurash qilishimiz kerak jihat bizga faraz bo'lib ketdi deb shundoq tushuntiradi davomli paranglish orqali o'n oltida islom tushungan bo'lsammi hadis tafsir fiqi ba'zi o'qigan bo'lsammi islomni ruhan ruhiy jihatini tushunmay bir xunuk tushunib qolganman o'qisak bo'ldi o'qisak bo'ldi dinchi xizmat qilsak bo'ldi deydigan bir bunday fikr bor edi hijrat jahan yetilmagan u birodar dediki islomga mukammal amal qilib yashash bizni haqqimiz alloh bizni shariat tushudi islomga mukammal amal qilib yashashimiz kerak agar amal qilmasak hijrat qilib chiqdimiz dedi uyadan yerdan bola o'qitish jarayoni shunda fikrlash bilan fikrlash bilan alhamdulillah islom tushunish sevim tixim yaxshi ochdi vatan qaytib ketgan bo'lib qoldik u birodar vatan bilish ketdi vatanni birga turdi qo'ydi shu turish jarayonida u bir mazgil turib yana vatanni ish siqildi uyga qaytolmaydi uyga qaytsa uni izlayotgan shu birodar birga qilib kelganda dadamniki beli sinib ketdi dadam yarim palach inim kichik onam ojiz uydan boqqichilik yo'q man bor yegona dadam shunday dediki bir bolani olloh yo'lida otadim olloh to'rt farzand beribdi sen alloh uchun qurbon qildim nega urib yashasang nima ish qilsang ijozat dadam ijozat berib chiqarib o'tgan bu yerga keldim yaqin uyam oraliq yaqin turib borolmay ichim siqilib qoldi men ketay dedi maqdab yo'l solib qo'ydik shu birodar shu yerda shunday dedi birga ketaylar chet el boshqa davlatlar nima bo'lsa o'tab ketamiz hijrat qilsak qilimiz shu yerda jihod qilib bir kishiga haqqimiz ado qilsak bo'ldi har birimiz o'zimiz haqqimizni ado qilsak islom dediki bo'ldi deb turib oldi birodar shu jarayonda men odam to'y qilib berib deb qattiq qistigan ham onam ig'ir kasaldi besh yil bo'lgan falojat qilib sizmi Men duo qildim hozir alloh hamma duoimni ijobat qilib keldi Qanda duo qilsam ijobat qilib keldi lekin onamni kasalligi shifoliq to'g'ri ko'p duo qildim qat'iy ijobat bo'lmadi birodar dedi alloh olam onangni oxirgi hayoti kelib qolgan oxirgi tayoq qilib qo'ying dedi ketishdan hafta burun dedi u birodar manishal dedi shunda dedi necha birodar islom tushungan buni hijrat qilaman buni jihod qilaman degan birodarlar to'y qildi to'y qilib eng oz deganda to'rt besh yil bo'lmadi yetti sakkiz yil hijrat qiloldi qilolmaganlar hatto necha birodarim ko'rasam uch bolasi to'rt bolasi bo'libdi shu pul tepish dunyo bilan malakchiligida to'y qilmanglar to'y qilsam dunyo bog'lanib qolasizlar min endi manga ayni manga deb bo'g'uvchi sizlik oz deganda uch yil vaqt ketadi uch yil jarayonda balong ish bo'luvdi tixim mushkul bo'ldi hijrat qilolmaysizlar chiktaylar hijrat qila olsak qilamiz bo'lmasa jihod qilamiz mush vatanda hijrat qilib bizga farz bo'lib ketgan bir usulchi san lozim bo'lgandek bir mujohidlik bizga san lozim islom haqiqat tushungan yurak soqadigan odamni bir timim bir timim yo'llasak bir maydonga bir kuch emas dedim man yana shu uydagilar to'y qilishim sababi onamning otisi cho'ng qiz nafirimiz dedi uni ba'zi sabab bilan to'y qilib bo'lolmadik o'ttirinchi dedi man o'qish jarayonida bo'lg'achqa uni ham ulgurmadi uni to'y qilib berdi kichik qizni bir man deb turib oldi uni ham yoq dedim Ясым анам жыглап ki, bu bu üçüncü qızını tanglab suyaq desak, hech bir ayıbı nuqsan yo'q bu qiz bolaning. Agar buni to'y qilib bermasak, ishga oila adovat ishib qolamiz, ziddiyat bo'lib ketadi. bu qizni chindoq tizimlabdi, hozir yig'izlari turdi bular. Buni to'y qilib bermasak bir qiz ishga chiqdi. Sen o'qiyman deb mutaj yugini bilan bir qiz olib qolib qolsa, o'qig'ining afzal mush afzalmi deb dedi. Mung eng ta'sir qilgan narsa shu bo'ldi. Shuni to'y qilish majbur bo'ldim. Haqiqatan chindoqdan ashu akatgili qiz bolalarni tizimlab kapdi ekan. Qattiq yo'l mangdiq. Yomon tasab qoldik. jang ilib pul ilib shu bir qiz olib qololdik qolganini ichib ketishdi shu sabab bo'ldi to'y qildim shu bolani mashinaga bilet oldik mashinaga chiqib minish oldida o'qidi shu yerda dediki siz hozir tushundinglar islomni musulmonlar ahvolini tushundinglar hijrat jihad tushundinglar sizlar endi mushada turib endi hijrat qiladi manqa vaqt uch yil o'tsa yo besh yil o'tsa shu vaqtlarni xarob bo'lgan islomdan izilgan musulmon hammani qiyomat hisobini bersizlar islom tushunmagan bo'lsa bu so'ralmaydi qiyomat lekin sizlar tushundinglar bu holatni qiyomat savolini bersizlar dedi to'y qildim to'y qilib shu uch yil o'tdi haqiqatdan uch yil jarim bolam ishga bo'ldi uch yil pul topman deb qo'lgan dunyo qochdi man kendini qo'lab bir pul ming ko'p pul ikki ming o'n ikki ming uch ming o'n yudimamdi uch yil dedim lekin shu birodarniki gapi quloqimda shu bolani o'qityapmiz o'qiyapmiz da'vat qilyapmiz lekin biz shunda dinni gullantirib deb mungbasak din bag'ansi keyin qarab mungyotidi dinni gullantirish emas shu xarob bo'layotgan dinni saqlab qolyapmizda hatto ahli bolamiz egaololmayapmiz shuni o'ylab o'ylab oxiri hijrat qilishni niyatga keldim uyda kelik dedim ayol bolalar dedim lekin qanday hijrat qilish boshda bir mushkul ham buni iqtisod ham yo'q yo'l ham yo'q hech bir aloqa ham yo'q lekin qalbimda shunaqa bir hijratga muhabbat saqlayotgan hozir uch yil bo'lgan ayol bolalarim shunday aytdim hijrat qilib chiqasan hijrat qilib chiqasan deb desam ayolim qattiq jilaydi davomli siz hijrat qilib chiqasan deydi meni o'tib ketmanglar men bu yerda yashagim yo'q deydi alloh shunda so'raydiq shu mezgillarda o'zimni shu kafirlar tarafga bir ilinishib qolmay o'zim bir tavqiy qilib qolmay mushta turib qolib qolsam ularda necha qitim peshuga kirgan necha qitim kirib chigan lekin aniq bir isbot bo'lmadiki bir siyosiy deydigan'a bir omonlik boshparvoz ketaman deydigan bir anglayapman shunda o'zim ehtiyot qilib kechasi o'qitib uyga yetkab shunday qilsam naq tutilib qoldim men bola bilan bir minch kitob bu yoqqa kitob bola bilan tutilib qoldim apirib paysuda ur ur shunda tayoq yedik shuyerda bir singlim bor kichik singlim hamma narsa o'zida qoldi kitobim mening yozgan narsam mening dedi shu yanqi deydi qattiq uryotdi necha vujudim ketdi shu dambang yiqibdi keyin uxsam yozgan materialini shu nurg'in she'r kitoblayapman burun tab she'r amraqdim she'r to'plagan shu narsalarni nadan topding nadan qilding singlim mening deb egilib turib oldi shu jarayonda pul to'lab pul hashish orqali alloh fazlidan chiqdik singlim ig'ir zaxmi chiqibdi qattiq urib tutgan badallarga kaltaklangan yeyish necha yoshda sanam shu chalandi vallohu o'n to'rt yosh ish bo'lsa o'n besh yosh o'zi o'n to'rt yosh unda kichkina tarib abayi kiyadi dadam uzun chapan kiyma abayi kiyma meni xavf soldi desa unmaydi bir yo'lda bir kafir kelib qolsa qat'iy yo'l bo'shatmaydi yo'l o't o'ttirib turib oladi men bularni qo'rqib yashash yashamayman biz musulmon bularni izish haq deb turib oladi Hatta şu kimisi boğan jidalda şu malni başlığı, mal cürün saqchilar balığa dar ediyemiz, vaksin solamiz deyip kalsın, biz balığa vaksin solmaymiz vaksin doktorxona solamiz deb ikki yuzga taqayotgan ikki kun tepsa u yuzga chiqib qorin tepgan u ikki uğan. Kişi kız qiz uğan sen, nima ish kim tepsa haqqim nima deb shu yerda şu kelib tepki kirge yok. Şu kirgen de kirganda tutulup uğan. Allah'ın alloh fazli çıktı, şu kim çıkıp tutsak, kim yok olan bir iş qirq bal bir tutilib qoldik yo'qlin bir tuhmatlar shu tutilib qilib turmaga kirib turuvdi besh kun so'roqda otdim besh kun so'roq yo'sin tushmay so'roqda otdim shu jarayonda man qari ismini palani qari deb atag'achqa san qari ekansan namoz boshlab o'qibsan juma narim o'qibsan kitob saqlabsan qirq odamga bebash bo'libsan deb man bosh bo'lib qilib besh kun so'roq yo'sin o'tirdik tayoq yeb e, badallarimiz ko'kirib degandek allohni sinoqlari o'tib axir ah, turmuqam o'tdi turmuqam o'tdi shu jarayonda chet elga ish qilgan ba'zi ishlar oshkorinib qoldi oldida amchi tambida qo'yg'ayda tudim lekin allohni fazli bilan shunda kunmi kun oqmoq shunda yaxshi ko'rdim chikitib bola chikitamaydigan sizlar kesilib ketgansizlar desak shunda bir ruh borki man qo'noq pishay degan men chiqib qo'noq qorib tushib kelgan qo'noq pishib bo'g'i chikitaman deydi man bizga shu allohni fazli bilan shu chikatdim o'n besh kundek turmda yotdik shu so'roqda atdiq shu turmida jiq ko'rdim mishadni turmidim tutilib qilib qaytib ketgan o'sha afg'onistonga chiqib ketgan bolalar bilan yotdim o'sha vaziyatlarni so'radim oldim alhamdulillah bir qadar mesha bo'lgan muhabbatim tixim ziyoda bo'ldi shu yerda oldimdan keyin yandan suratga tortib barmoq izini men tixim ankit qilyapti bu o'yladimki bundaki chiqitish endi imkoniyat yo'q mishad qilish kerak xizmatni deb ba'zi ishlarga atlandik jihat mishad boshlaymiz deb shu orada yana bu ablahlar chiqib kuzoldi yana qapsa oldi shu bir paxta tirib, e, qışlıq ko'mani g'imini qilay paxta olib ketdim shu paxta terayotgan vaqtimda telefon keldi ciddi darhol mingla pul tepdi. pul nabidish masalasi qirq mingga teping dedi qirq mingga emas to'rt mingga pul yox, to'rt mingga pul bo'lmas men qishliq narsamni tepib bolamni o'qitibdim to'rt mingga pul yo'qdim to'rt mingga pul topib işə ishlasam şu. Şirkət deyib 40 mingga pulni gapini anglab beshim butun chiqdi yana u gapga yana parvo paxta mutadim 8 gün borib yana telefon qildi nadisinlar falon paxta o'timiz darhol kirib pul tepingiz dedi kirdim uyga kirib nima ish qilish kerak deb ang'ichab mang'ichab birisidan pul topolmay kuz vaqt ekan hammada pul lozim vaqt ekan ozroq bu qo'limda naslivatni sotadigan sotay desam naq pulga haq olmadi uni shu orada unidan qarz oldim bunidan qarz oldim uni sotdim buni sotdim uydagi kompyuterimni hatto kitoblarimni sotdim uchta yuzga kira pulim bo'lsin deb bir qism pul olgan kitobni keyin keyin azam baho kitobxonlik olib diniy kitoblarni boshqa kitobni sotdim Singillarimiz zibu-zinnatni satdi, ochilib sata-satqin satdi, dadam satdi. 20 necha ming pul bo'ldi. Shu 27 dan 28 ming pul bo'ldi, ammas qarz yana shu hafta turib qoldim-da shu oraliqda. Chunki g'am, qarz bo'g'ashqa oil bolalarimda pul yo'q. Shu oilam uxti buni siz mangivaslar qarzni men ishlab mos qaytaray. Ishlab to'laymi, bo'lmasa o'g'illar va o'g'il cho'ng'on to'laymiz dedi. Shordan dadam uxti sal nimishqa turib qolding g'am bisib olsan g'amxin ko'rsadi deb mushtaq birki qarz va qarz bo'lib qoldim qarzlab mangsan majr qilib qarzni to'lashla qasingni bizim dadam qarzlingdan men manga yuzib turib ket inshaalloh men zimin sitib to'layman dedi shu bilan allohni fazli bilan mangdim mangan kunisi uydagilar hammani ko'rishib urug'da qoldilar dedim dadam o'sha yerda dadam uni ko'rishib man shundoq bir yaq bormoqchi turkiyaga bormayman yevropaga bormayman faqat shu dinimni o'rinlashtirib oladigan yo afg'oniston yo shu pokiston hijrat qilib shu jihod qilib ketaman mandan rozi bo'ling yigirma yil biqibsiz to'y qilib bir chayda chay ichib biray bir tomoq etib dadam bir, bir kun bebaqoy deb qilg'idek vaqtim bo'lmabdi rozi bo'ling dadam yig'lab ketdi alloh yetti farzand beribdi man rozi boqqanim ham rozi baginim ham rozi xotirjam bo'l bir bong alloh atiyollig'imdan o'zimdan xursand deb shunda yig'lab ketdim hayotimda dadamdan man shu chalondagida xursand bo'lib jamjimni qilganda u qarzimni dadam to'lab bo'lish imkoniyati yigirma yetti mingga emas dadam endi olib qo'ysam ikki mingga pul chiqmagan o'zim bildim sasi zimin to'laydim dadam shunda dedi dadam bo'ldi chiqib dedi shunda yig'lab turdi yo'lga soldi man rozi bo'ldim bolam dedi shu dadamni bir ruhi shu undishi bilan bo'pti deb qarzimni soldim uyga qarasam uni oldin ayolimga o'n kun pul bersam qanday qilib pulimni kirib o'zi shunda turib uydan un tugagan ham qattiq so'g'oq jangjang ham ko'ma tugagan uydan yog'mi tugagan tomoqqa tegishimiz qolmagan yo'l tayyorlab qolan bu shodliqidek holat bo'lmaganda bejiz ko'p pulni berdim qishni mashinangda bir amal chiqaringlar ajiz alloh o'zing rizqingni berar ko'ma un yog' ekiningda bejiz ko'p tutqazdim mandim atsi 2010 yil 10 kuni 11 kuni Alloh olam hijrat safariga atlandim إلى ما سنحيا عبيدا لدنيا ونحن سنبلى بجوف التراب إلى ما سيغدو العزيز ذليلا وأن سيف اللئيم غدا في السحاب سلاما سنبقى بعيش رعيش يرتشف القدس كأس العذاب حتى متى نطرق aziz قېرىنداشلار، ئەمدى nazaringlar دۇنيا ۋەزىيىتىدە bo'lsin آنف الإذلال وقاما ينسج بالعز فقارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجني نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hazır hozir və ishi nurg'un qarindoshlarimiz dünya və rayon vəziyyətini bizning o'z og'zimizni anglashga taqozo bo'libdi inshaalloh jamoatimizmi qarindoshimizning mushu jatga bo'shliqni to'ldirish uchun mushu sahifani ichib alhamdulillah bizmi qarindoshlarimizga dunyo kofirlar yoshirib kelayotgan e, dunyo vaziyatini o'z aynan yo'tib berishga butun kuchimizdan tirishimiz ham qarindoshlarimiz shuni murojaat qilamizki bizmi inson bo'lgan ekan albatta xatolik va kamchiliklardan xoli emas shuning uchun qarindoshlarimizninki e, xatoliklarimiz va kamchiliklarimizni tüzülüş üçün bizə yaxından yardım və təklif verişini ümid qılmız. Biz birodarlarimizga dunyo va rayi vaziyatini so'zlab beramiz deydikanmiz albatta o'n birinchi sentabr voqeasini yo'ritib bermay turib boshqa masalalarga o'tib ketish tez bizlarni shu o'n birinchi sentyabr voqeasidan burunqi dunyoga nazar soladigan bo'lsak e, butun dunyodagi emas kofirlar va yoki kofirlar tarafidan tayinlangan e, murtad hokimiyatlar bilan birlikda e, musulmonlarni izlayotgan xo'rlayotgan o'ltirayotgan kamsitayotgan bulayotgan shuning jumlasidan e, falastin qaraydigan bo'lsak falastindagi masjidi aqso makka va madina qaslam e, bizning uchinchi muqaddas joyimiz ana shu e, falastindagi musulmonlarning qinini to hozirgacha isroilga to'kyotidi ana shu isroilning keyinda g'arb dunyosi va amerika uni jon jaki bilan qo'g'dayotidi biz shu qarindoshlarimizga yordam qilamiz deyotganmiz e, bu xalqaro qonunlar xilof e, boshqalar ichki ishiga aralashganlik bo'ldi ekanmish ya'ni biz dunyodagi boshqa jihodiy harakatlar qaraydigan bo'lsak ana shu jihod qilayotgan qarindoshlarni qarshi tarafdagi murtad va kofirlarning keyindan yamlam amerikaning ko'langisi va yoki e, palonchi yerda mujahidlar g'alaba qilibdi desa ana shu g'albaning mevisi din to'niq yo'ginib olgan millatchi va demokratiyani qo'lga uchib ketaylik chunki shu millatchi va demokratchilarning keyin turg'ini yamlam amerikaning g'oyat g'oyatlar askari va iqtisodiy kuchi e, shuning uchun e, dunyodagi haqiqatchi islom olimlari qo'lidan ketgan islomiy izzati va o'rlikini qo'lga keltimiz deydi albatta amerikani yiqitmay turib bu maqsadga yetkili bo'lmaydiganligini e, tunib etaylik shuning uchun o'n birinchi sentabr voqeasi noit inchka va puxta planlangan arablarda shunday bir so'z bor ekan e, daraxtni faqat o'q bizni urish kerak deb endi biz shu o'n birinchi sentabr voqeasidan burunki amerikaga dazat tashlaydigan bo'lsak amerikani o'zi shunda o'zi deganda shundoq kuchlikmi amaliyotda amerika bo'lsa ichidan chirib doppesib daz ketgan bital to'migla o'xshab qolgan faqat uning sirtini poqroq sirdan poqroq qo'yinglar xolos ham amerika o'zini shunga bazoq soldiki xuddi uningga zimin yuzda raqib chiqmaganda kino filmlar orqali tashqi pilotlar chiqib u yerlarda jang qilib putkil e, kishilarniki ko'zini olachakmon qilib o'tirdik biz qandoq kishini dongliq artist deymiz dongliq artist degan soxtipazlikni eng voyaga yetkazayotgan kishi amaliyotda eng dongliq artist bo'ladi ana shunga o'xshash artist kabi bu amerikaniki niqobini yetti tashlash kerak ana shuningdek qur'on karimda shunday bir qissa bor alloh subhana taolo muso alayhissalomni fir'avn oldiga avatgan fir'avn bu chog'da o'zining sehrgarlari orqali o'z xalqini aldab xudolik davosi qilayotgan muso alayhissalom Firavunning qishig'i borgan. Firavun mo o'zining atrofida sehrgarlarni yiqqan, sehrgarlar o'zining yog'och va arg'amchidan tashlab, xalqning ko'zini sehr bilan olchahman qilib o'tdilar. Shunda Musa alayhissalom Alloh subhanahu taolaning izni bilan g'ashsini tashlabdi, u u yo'g'on bir ajdarhoga aylanib, sehrgarlarning hamma narsasini yutib o'tdi. bu mo'jizani ko'rgan sehrgarlar biz musoning rabbiga iymon keltirdik deb hamma sajda qildi shuning bilan firavmo qanday bo'ldi raso bo'ldi mana shu amerikaniki bu fir'avn yana saqpezni nima farqi bor uning farqi faqat uning niqobining yitilmoqligidan uning niqobini yitgan kim uning niqobini yitgan dal dunyo bo'yicha eng qaloq eng keng deb deb qaralgan tolibonning himoyasida bo'lgan Talibanın himoyasida turayotgan shayx Osama rahimullohniki e, qo'li tarbiyalangan 19 mujohid. E, mana bu 11 sentabr voqeasi Alloh subhanahu taoloni izni bilan e, ro'yapti alhamdulillah. Mana bu 11 sentabr vaqasini dunyodagi haqiqat islom olimlari islom jihodini ellik yil oldi suratida nom berdi. Endi buning uchun Amerika Afg'oniston tajovuz qildi. Amerika Afg'oniston shunday tajovuz qilib kirdi. Shayx e, Osama rahimulloh Amerikaningki e, mag'lubiyatiga diagnoz bo'ldi. Amaliyotda Afg'oniston bo'lsa, Amerikaga qurgan to'zaq edi. E, mujohidlar Amerikani Afg'oniston ziminda tizginlab turib, mana hozir o'zingizlar ko'rasizlar, jihodiy harakatni butun dunyoga chechib o'tdi. mana hozir bugungi kunni ko'ryapsizlar amerika va afg'onistonni tez surat chekinyaptida mana buni ko'rgandek oldik birodarlar mana shu e, takabburlikni kibrlikni oqibati mana bugungi kunda e, payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam bishorat bergan e, sham zimindimi oxiri jihod boshlanib ketdi hamda e, dunyo jihodining yo'nalishini qo'yib hamda o'zimizning masalasiga kelsak e, bugungi kunda amerika va g'arb axborot vositalari e, bizga qattiq ko'ngil bilan ketib bordi bizni yurtimizda ozroqdan bir ish chiqsa xitoyni tanqidlab san kishi huquqni andoq bo'g'ding diniy erkinlikni mandoq chakilding deb bizdan battarroq xitoyga besim tushiryotidi amerika va g'arb allardagi davlatlarning bizga eslatishlik qilishi e, diyorimizniki ba'zan yashayotgan musulmonlarimizni isyonlantirib qo'yish kerak qarindoshlar shuni bilib olaylikki yashayat bilan boshlangan ishninki oxiri faqat nomus bilan oxirishidi ham shu esimizda chin bo'lsinki bizni o'z vaqtida dunyo kofirlarining manfaati uchun bizni xitoy sitayotgan e, dal amerika va sovet ittifoqi ajaba bugungi kunda bular bizning taqdirimizga ajab ko'ngil bo'lib qolibdi kufrni moyiti birodarlar endi chiqadi oldi bilan bizga shu narsa ochiq bo'lsinki dunyoni birodarlar bir o'q desak islom allaridan g'arib dunyosi mushu o'qni tolishdan ishki cho'mkish qolgan butun davlatlar bo'lsa mushu ishkisiniki g'alba va mag'lubiyatga qarab cho'laydigan omillar biz tarix nazar solgan bo'lsak birodarlar ham tarixni bilish uchun shundoq bir jumla so'zni bilish ham zarur tarix degan hukmron sinib hukmronlik qilinguchi sinfga yuzib berdigan jarayon e, biz tarixda mo'g'ul istilosini bilamiz e, mo'g'ullarniki o'rta osiyo va arab yerim orlidagi islom xilofatligini yiqitqanligini ham bilamiz ammo lekin mushu ishda noiti puxta biladigan kishi tarixda noiti bu kim amniyati mushdan pilalagan kishi dal yevropalik missioner mark polo chunki bu kishi ayni vaqtdagi yevropaningki islom zimmidan kelayotgan takliflarni e, yo'qotish uchun e, mo'ng'ullarni arab yarimi oraliq akirishga zo'r to'kib qo'shganlik uchun yevropaliklar bu odam qattiq cho'mbilgashga mana dunyodagi eng mashhur kishilarniki e, oldiga tizib qo'yganlik ham biz mo'ng'ullardan sizlar yevropani qog'dashi musulmonlarni urushib tutgan desak ular hargiz buni e'tirof qilmaydi amniyat biz realga qaraydigan bo'lsak mo'ng'ullar o'zi xohlab va xohlamay yevropani qo'g'dab qoladi ikki ming yarishga qaraydigan bo'lsak yaponiya xitoy tajovuz qilib kirganda mo'zni qattiq xushol bo'lib ketdik chunki o'zini kechkunduz arom bermay qo'g'lab yurgan gomidan armiyasi hamda yapon bilan urush qilish kerak keyin bu ikkisi birlashib yapon armiyasiga qarshi chiqdi bu ikkisini birlashib yapon qarshi chiqishi shuni bilaylik birodarlar hargizmi davlatining va xalqining manfaatini ko'z tutgan bo'lgan emas bu ishlar balki yapon armiyasini perol Harberga hujum qilib, u yerdagi Amerikaning dengiz armiya filotini tarbo qilgandan keyin Amerikaning ta'sir doirasidagi sharq sharqi jambi osiyo ellarini o'z ta'sir doirasiga kirgizib olgan yiroq sharafda bo'lishi uchun manjuriyani o'z ta'sir doirasiga kelib shu vaqtdagi sovet ittifoqqa bevosita tahdid shakllantirgan shunga gomindan bilan kompartiyaning o'zaro jang qilishi amerika bilan sovet ittifoqqa ziyonli bo'lgani uchun e, u ikkisini yarashtirib birlikda yaponiyaga qarshi safarbarlik qilg'izib e, yaponiyani e, xitoy zaminda tizgilab turgan shunga birodarlar amerika va g'arb davlatlari tarixdan buyon o'z kuchaygan chog'da boshqalar tajovuz qilgan bo'lsa bo'lsa o'z zaiflashgan chog'da ammalba bir davlatni urushga so'rab kirib uni o'zi qalqon qilib turib ya'ni uning qurol yaroqsi deb o'zining moliya va iqtisodiy kuchini kuchlantirgan hamda hozirgi amerika va yevropa davlatlariga qaraydi birodarlar afg'oniston va iroq urushi bularni qattiq xo'rtitlik ham bularda hozir ko'rilayotgan ishsizlik iqtisoddagi qizdiraqamninki eshib ketishi to'xtamay yuz berayotgan namoyishlar bular e, mushkirsani qutulish kerak uning ustiga bular kundan kunga islom diyorlaridan siqib chiqilyotidi endi bular o'z orsidan birsini yeyish kerak e, dunyoga nazar soladigan bo'lsak birodarlar xitoydan boshqa hech qanday bir davlat bularning ochgan yeriga borolmaydi xitoy bo'lsa sovet yemilishi va amerikaniki e, o'n nechi yillik va iroq urushida E, to'plandim to'g'a cho'g'illab iqtisodini tez taraq qildirib e, mana bugungi kunda o'zini ko'ryapsizlar xuddi bo'ynidan tortib butun badanigacha moy bilan go'shtga to'lab poqirab ketgan buqaga o'xshab qiliqliq amerika bo'lsa mana hozir ikki ko'zi qizilliq tushib cho'lgalari eqib turgan o'rliqdan bir narsa yesam bo'ladi degan e, yo'lvosni o'zlam bizda bir gap bor yo'lvos samirsi yaxshi ammo qilisamirmisan deb Mana hozir Amerika Afg'onistondan chekindirgan askarlarini Filippin, Singapur, Koreya, Yaponiya qatorliq davlatlarga e, o'g'irlashtirib o'tadi. Amerika Yaponiyaning tizginini ko'ngilimizdek azroq quyitibdi, u Singapur orollari, ya'ni Joydo orollarini o'zining davlat e, tavalliga o'tkazib oldi. Hammamiz ko'ryapmiz, hozirgi Xitoyning janidi va sharqi dengizlari bo'layotgan jiddiylikni Ammo shu ham esimizda bo'lsinki, birodarlar, ammo bu joyda urushning bo'lishi Amerikaning umumiy strategiyasiga ziyonliq. Ununchi bo'lsa, ya'ni Amerikachi bo'lsa, Xitoyning g'arbiy tarafi uni urush so'rab kirishga eng muvofiq joy. Hozir Rossiyani ko'rasizlar, O'ttirasiya, O'ttirasiyada oldirash gazlarini qurishga boshladi. umu urush o'ttining O'ttirasiyadan o'tib, o'ziga tushib ketishdan qo'rqdi. ununchi bo'lsa put ma'lum bir dala tushib kelsa yaxshi xitoyni eng yaxshi rossiya xitoylar obdan bildi o'z vaqtidagi sakkiz yuz armiyasiniki bir a'zosi hozir shamdim jihod viloyatini ko'rasizlar bu yerda nurg'ulg'an turklar kurd mujohidlar bor bularnimi e, ishlar kengayib isroliyaga va yoki yevropaning darvozasi bo'lgan e, turkiya tutishib ketishni g'arbalar qattiq cho'chiydi shuning uchunmi bularchi bo'lsa bu urush boshqa bir ichilib kelsa yaxshi ham shuni bilaylikki birodarlar amerika xitoyning pisllar tugishib ketishini ham xohlamaydi bu natija e, amerikaning o'ziga ham ziyonliq ikki dunyo yarishida bu xuddi ikki dunyo yarishida gitler armiyasi moskvaga shiddatdan bostirib ketayotganda kelayotganda stalin marshal so'raydi ekan amerika bizga yordam qilmadi deb shu chog'da shu chog' stalin javob bergan biz yordam qiladi deb javob berganda uni marshali deydi ekan biz qachon yordam qiladi deganda ekan bizga amerika hozir yordam qilyotsa biz kuchib uning qilib qolamiz ammo biz putlar avaklab kelsak gitler uning tashkilab qoldi shuning uchun e, biz tugishib arang qolgan vaqtimizda e, bizga yordam qiladi e, deydi ekan degandek natija shu degandek chiqadi ammo bu andiza xitoyga to'liq ishlatilmasmi ammo buning qadam bosqichida badat turdi inshaalloh bizni kelar tahlimizda buni davomini davomlashtiramiz وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصونه أعلى فيهم أسواره فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أبصاره كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارا ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida qur'oni dinim izzati xalqaro va rayon xabarlari internet to'ridagi xabarlardan ma'lum bo'lishicha xitoy kommunistlari vatanimiz sharqiy turkistonning janubidagi oqsu xotan qashqar qatorliq uch chong viloyat doirasi bo'yicha yana bir qitim musulmonlarning hijobini ilib islomiy kiyim kiygizmaslik to'g'risidagi razil siyosatini yurgizishga uringan o'tgan yili oqsuga qarashli har qaysi yezlarda yog'liq o'rg'onlarning yog'liqini ichish harakati dehqonlar tarafidan qattiq qarshilik qattiqqa uchrab pasaygan edi bu yil oqsuvga qarashliq har qaysi yezlardagi yog'liq o'rg'onlarni tozalash razil siyosati shu joydagi munofiqlar va yerlik hukumat xalqchilarining ojiz muslima hamshirlarimizga yana bir qatim pastkash qo'lini so'zishiga sharoit hozirlab berdi yerlik dehqonlarning aytishicha qaysi bir yezda yog'liq o'rg'onlar ko'rinsa mazkur yezdagi g'olchilar va munofiqlarning maoshidan 200 so'm tutilindikan Allohga hamdlar bo'lsinki, bu nijis kofirlar bu yil ham musulmon xalqimizning islomiy g'ayrati sabablik yana bir qitim dakkisini yedi. Ulug' Rabbimiz ojiz musulmon hamshirlarimizga o'zi yordam bersin. Ozg'ini pul mol uchun itdek xarnilib dinini, qarindoshlarini, erlik g'ururini otgan munofiq g'olchilarga o'zi kifoya qilsin. biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning alloh bilan zulmga uchirg'uchining o'tirishida parda yo'q degan muborak hadisiga asosan har bir hamshirimizning faqat va faqat allohga chin qalbidan iltijo qilib samimiy duoda bo'lishlarini umid qilamiz ulug' rabbimiz xuddi moralbishi voqeasidagi qahramon azmatlarimizga o'xshash dini iymoni izzat hurmati va go'zal istiqbolliq shahodat uchun jinini qurbon qila oladigan erkaklarni chiqarib berishga qodir inshaalloh internet xabarlariga qaraganda mujohidlarimiz suriya murtad hukumatining halabdiki markazi turmusiga hujum qilgan bo'lib jang qattiq davom qilmoqda ekan alloh murtad bashar asadni va uning askarlarini mujohidlarning qo'li orqali yo'q qilib tavhid bayroqini lapildatgan nasib qilsin amin internet torida xabar qilinishicha murtad bashar armiyasi idlabdiki ariha shahrida o'ltirishliq aholilarni eg'ir tipdagi qurollar va tanklar bilan o'qitdi. kichik bolalarni o'z ichiga olgan 8 nafar odam hayotidan ayrilgan va o'nlarcha odam yaralangan suriyaning poytaxti damashqdimi murtad bashar asad askarlari bilan mujohidlar o'tirsida qattiq to'qnash davom qilmoqda mehribon alloh musulmonlarimizning shahodatini qabul qilsin Kesallarga shifolik bersin bashar asad qo'shiniga o'z kifoya qilsin kafir Xabarlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Guangzhou Beiyun aerodromida Shanxayga uchish oldida turgan navbatchi aeroplan aeroplanga portlatuvchi modda elib chiqqanlik tahdid telefonni qabul qilishi bilan uchish amaldan qoldirilgan. Bu Xitoyda yaqin bir necha kun ichida topshirib olingan ikkinchi tahdid telefoni bo'lib 15 islah xitoyning shinjin aerodromida yana bir qatim shunga o'xshash tahdid telefoni qabul qilingan va o'xshashda shu qatimliq navbatchi aeroplan uchishdan qoldirilgan yuqorqi xabarlarning internet to'rida qayd qilinishicha tahdid telefonini topshirib olgan yo'lovchilar aeroplani yarim yo'ldan qaytarib kelingan kofirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha pokistondagi demokratik partiyalarning biri bo'lgan insof ozodlik partiyasi rahbari shohid Hazreti Hüseyin Pakistan'dan Karachi shahrida qasdga uchrab öldürülgen. Rabbimiz Alloh mujohidlarning cihadına barakat ata qilsin. Allohning qonunidan boshqasi bilan hukm qiladigan murtad kafirlarni jahannam bilan azoblasin. Amin. Kafirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Pokistonda diniy madrasada o'quvchilar Afg'oniston jihatiga targ'ib qilinganlik to'g'risida xabar tarqalgan. Lekin murtad Pokiston hukumat tayyorlari buni inkor qilgan. Ulug' Rabbimiz murtad kafirlarning yomon ko'rguniga qaramay o'z nurini mukammal qildi albatta. Kofirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Suriya murtad hukumat tashqi ishlar ministrligi muavin boshlig'ining dadisi tutqun qilingan. Allahu akbar. Kafirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, 18-may Afg'onistonning g'arbiy qismiga joylashgan Farrah o'lkasidagi bir saqchi idorasi Taliban mujohidlarining hujumiga uchragan. 17-may Afg'onistonning janubidagi Qandahar o'lkasida ikki qatimliq portlatish hujumi yuz berib, 9 odam o'lgan, nurg'un kishi yaralangan. 16-may Afg'onistonning poytaxti Kabulda shahar amaliyoti bo'lgan. Portlashda 15 adamning өлгәнлеге илгәр сүрелгән bo'lib, ularning 6-сы америкалык икән. Бу катымлык партылтышны Афганистан Ислами имарат муҗахидләре үз өстигә алган. Rabbimizdan istishod qilgan qarindoshlarimizning shahodatini qabul qilishni, o'z yo'lida issiqqanni arzimas bo'ladigan fidokor erkaklarni texmiz ziyoda qilib berishni va shu orqali kofirlarni xar qilishni tilaymiz. Amin. Kofirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy kommunistlari qurolliq soqchi qismlarining sharqiy turkistonda turishliq bosh atirtining qo'mondonini almashtirib leoning o'lkili qurolliq soqchi bosh atirtining qo'mondoni gulochinni qurolliq soqchi qismlarining qo'mondonligiga yetkab kelgan burunqi bosh atrat qo'mondoni chibovinni xitoy qurolliq soqchi qismlarining muavin bosh shtab boshlig'iga yetkagan bu moralbishi voqeasiga qarta elib berilgan ma'lum bir inkas deb qaralmoqda Rabbimiz alloh kofirlarning hili mikrisiga eng yaxshi kifoya qilg'uchidir kofirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha afg'oniston o'zbekistonning shimoliy viloyatlaridagi ko'p qism o'zbek yoshlarining ko'plab talibanlarga qo'shilib ketayotganligi ilgari surilgan bu albatta qo'rchoq karzayev hukumatining xavf surishini ziyoda qiladi albatta Kafirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Amerikadagi Oklahomada soatiga 320 kilometrlik tezlikdagi bo'ron opiti yuz bergan bo'lib, 24 odamning o'lganligi ilgari surilmoqda. yiqilgan imoratlar ostidagi o'liklar to'xtovsiz tepilib turmoqda Rabbimiz alloh o'z qo'shinlari bilan kofirlarga kupayı kılgıcıdır. kofirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha afg'oniston islomiy imoratning borgan siri kuchayotganligini ko'rgan va yangidan saylangan Pakistan hukumat bosh ministri Nawaz sharif Pakistan taliban harakati Mücahitlerden sulhiy iltimos qilmoqda Pakistan taliban harakati mujohidlari bo'lsa tuvandagi ikki shartga binaen o'z razılıkını bildirdi birinchi butkul Pokistonda islomiy shariat o'rnatish, ikkinchi Amerika bilan bo'lgan har qanday aloqani uzish. Kufrning hali nayranglarga gol bo'lmagan ansari mujohidlarimizga Alloh rahmat qilsin. Rabbimiz Allohdan ko'zlarimizni islomning g'albisi bilan xursand qilishini tilaymiz. Kafirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Afg'onistonning Hilmat viloyatida Mina portlash amaliyoti yuz bergan bo'lib, natijada 4 askar jahannamga o'zg'an. Allohu akbar. Kafirlarning radio xabarlaridan ma'lum ko'rsatishicha xitoyning jinan shahridagi ma'lum sherikatda portlash vaqasi yuz bergan bo'lib 12 odamning o'lganligi va 31 odamning yarador bo'lganligi ilgari surilmoqda alloh bu kofirlarning zulmidan eng yaxshi hisob olguchidir kofirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha afg'onistonning shimolidagi bag'lon viloyatining markazi bo'lgan polxomirda mazkur viloyat boshlig'iga hujum qilingan bo'lib 15 qo'g'dug'uchisi bilan birlikda o'ldirilgan va 13 odam yordar bo'lgan. Taliban mujohidlari bu qitimli hujum amaliyotini o'z ustiga olgan. Allohu akbar. Kafirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, yaqindan buyon Iroq chegarasi ichida mujohidlarning hujum qilish voqealari avj olgan bo'lib, Shia kafirlari bilan sunniylarning ziddiyati keskinlashib ketgan. Statistika qilinishicha, bu yil 4-nji aýda Irakda ölgenler sany 712ge, yarlanganlar 1633ge yetken bo'lib 2008-nji ýyly 6-njy aýdan keýinki ölgenler sany en köp bolgan bir oy bo'lib qolgan Rabbimiz alloh ularning ichidan mujahidlarimizning shahodatini qabul qilsin Kafirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, 18-may Pokiston kontrolligidagi Kashmirda Li famillik bir Xitoy Qur'onga behurmatlik qilganlikdan tutib turilgan. Yerlik saqchilarning aytishicha, bu Xitoyni tutib turish ommaning uningga o'z oldiga jazo berishidan saqlanish uchun ekan. Alloh nijiz kafirlarning jazosini berguchidir. Kafirlarning radio xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, 3 nafar Xitoy ayol Rossiyaning janubiy Sibiriyadagi Xakas jumhuriyatida o'ldirilgan. O'rganilishicha, bu 3 nafar Xitoy ayol farlik ishlamchilari bo'lib, yerli xalqlarning odati bo'yicha ajdodlarning qabrlariga qo'ygan yemakliklarni yavalganligi uchun buni qattiq yomon ko'radigan yerlik yoshlarning qo'l silishi bilan o'ldirilgan ulug' robbimiz alloh kofirlarning oralariga adovat urug'larini silvasin amin rayon xabarlari qaboilning ko'rma rayonida murtad pokiston armiyasi sunniy xalqlar va mujohidlarga qarshi tozlash elib borgan bo'lib albatta mujohidlarimiz ham tegishli javob qaytarishmoqda. Rabbimiz Alloh mujohid musulmonlarning eng yaxshi homiysidir. Janubiy Vaziristonning Vanada mujohidlar Mina amaliyoti olib borgan bo'lib, natijada murtad askardan ikkisi o'lib, oltisi yaralangan. Allohu akbar. Aziz radio anglovchi qarindoshlar, bizning torbat adresimiz siddiqlar.com, ya'ni www chekit as I, D, D, I, Q, L, A, R, Chekit, Kum Radio anlatış adresimiz radio chekit siddiqlar chekit Kum Yani R, A, D, I, O, chekit S, I, D D I Q L A R chekib.com Bu haftalik oltishimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki haftalik oltishimizni ko'rishgacha Rabbimizdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. Ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sabırdır lazimi her bir seferde Notlar kökleydi tamcı sadeli Gel dostum gıdılgın izzet sepiye Müstehkem şart bulup alğa yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihani İslam'ın nuri Gel dostum gıdılgın izzet sepiye Müstehkem şart bulup alğa yüreğini de Rocó e do